la clopodo recrei la homon. Sculptarton oni consideras la quara classica arto. Curiose estas observi che de iarmiloi sculptistoi obsede clopodas reproducti precipe la homan corpon, ien per metallo, argilo, ligno, stono. Iam de iarcentoi antau Christo oni creis ilin en Hinduio, Cinuio, Japanuio, Hellenuio, cae aliai locoi. En tiu antiqua tempo, la Helena civilizatio eternigis tiun arton per siae Venuso cae Vencantino el Samotrazzo. Grecoi attingis altan gradon de perfectezzo ciam ili sculptis la homan corpon. Tiun perfectemon persecutis geniajoi en renesanzo, el kiui la Davido cae la pietà de Michelangelo estas pleiconatai exemploi. Post la barroca periodo, plena ie pasio cae troigoi, modernae sculptistoi comensis favori emotion kai personismon an stato de anatomia perfectezzo la pensulo kai la kiso de rodin inauguris novan eraon en la arto sed sendube gis la nunna tempo artisto plu clopodas recrei la homon en sia shaine ne estingebla ia spezza narcisismo Uno el tio i moderna i artisti tempe excursas en Brasilo. Ron Mueck. Collecto consistanta el nau liai sculptajoi veninta el Pariso trapasses Bonaeron Rio de Janeiro kai non staras ce la bella stata pinacoteco en San Paolo gi estas impresa collecto la figuroi de Mueck attingas altan gradon de realismo. La hauto, la oculoi, la ungoi, ec sulcetoi cae maculoi, vundoi, sango, cio aspectas absolute cil la naturo. La statuoi aspectas quasau ili tui parolos cae movigios antau la rigardanto. Cae tamen atmosfero de mistero cae delicatezzo circauas ilin. Tiu rilate, plei impresa estas la figuro de sidanta solezza viro en boato. Interesa traito en la vercaro de Mueck estas che en sia realismo li tamen sisteme rifusas recrei sia in figuroin en la normala homa dimensio. Au ili estas grandegae, foie quin metro in altae, au malgrandae, sen perdo de la CHOCA perfectezzo. Ron Muek nascidis en la IARO 1950 en Melbourne, Australio, cae logias cae laboras en Londono. Ciam li estis infano, lia patrino faradis tol pupoin, cae lia perfectema patro marionetoin. Li mem laboris iam por industrio de reclamoi. Por siai vercoi li usas argilon, resinon, vitran fibron, cae siliconon. La haroi estas enmetatai unu post alia. Por ciu verco necessas longa sen fine pazienza construado millimetro post millimetro qui montras filmo qui u accompanas la exposizion. la publico comprenas la valoron de la eminenta artisto kai formas kilometra in vitsoina anta la pinacoteco por visiti la exposizion. valoras la penon gi estas unica ocaso propra ocule admiri unu novan ravan clopodon recrei la homon fare de talente culo.